Zat-ı Pakun eylemiş Rabbul Ula, kafile saları hayli enbiya. Her tufaylundur güru evliya, ya Resulallah, müştakam sana, yandım aşkınla, tarafım kıl bana. Ey güru enbiyanın serveri, ve Beyhuda'nın sevgili peygamberi Canı aşkın etki yirmi günden beri Ya Resulallah müştakam sana Yandım aşkınla tarafım kıl bana Bülbülü gülzarı bağlı hasretem Müptelayı aşk esiri firkaten işleyen gavvası bahri hayreten ya Resulallah müştakam sana yandım aşkınla tarakkum kurbanla. bana seyyidül kevneyn olan nişar aşkına Şam'ı İsra'da do anma aşkına arzı didar eyle Allah aşkına Resulallah, müştakam sana, yandım aşkınla, tarafım kıl bana. Yok benim gibi günahkarım metum, yok benim gibi günahkarım metum. Kimler içindir efendim şefkatın, görmek istersen ne ola Sarıldım aşkınla, taraktum kırbana. Vası babet ey Resul-ü Kibriya, vası babet ey Resul-ü Kibriya. Diyeler mefkahı, şahı enbiya, canı başım yoluna kıldım feda. Ya Resulullah, müştakam sana, yandım aşkınla, Tarankum kıl bana, yandım aşkınla. Tarankum kıl bana, yandım aşkınla. Tarankum kıl